บุ๊กทูห้าสิบเอ็ดการไปทำธุระ fazer compras ดิฉันอยากไปห้องสมุด eu quero ir à biblioteca ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ eu quero ir à livraria ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ eu quero ir ao quiosque ดิฉันอยากยืมหนังสือ eu quero requisitar um livro ดิฉันอยากซื้อหนังสือ eu quero comprar um livro ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ eu quero comprar um jornal ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Eu quero ir à biblioteca para requisitar um livro. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Eu quero ir à livraria para comprar um livro. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Eu quero ir ao quiosque para comprar um jornal. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา eu quero ir ao oftalmologista ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต eu quero ir ao supermercado ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง eu quero ir à padaria ดิฉันอยากซื้อแว่นตา eu quero comprar uns óculos ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Eu quero comprar fruta e legumes. ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Eu quero comprar pão. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Eu quero ir ao oftalmologista para comprar uns óculos. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง eu quero ir à padaria para comprar pão